Lumba bada zer? Europear batarzuneko aktualitate ekonomikoa dela eta komunikabideetan usu ezagunda troika. Guarteko sumaitek agian goguan dukie erusia sobietara agonian zelaik troika bat bazela, hane. Bitsi baba bitsi, hua perez deitzen zen. Oitzide, perez troika. Oaiko hau, komando exterminator baten gizan martxan da. Komando gusien gizan, elitakuak dia, Europako Banko Zentralakuak, Europear Komisiokuak eta FMIkuak. Estado bat kenkatsari handela. Zatzatzatzan, superheroien giza, troikakuak agertzen dia haen txalbatzea. Elitako komandoen gizan, efikazadia, Beraz, bihotzik ez eta ben buiaz ezinako segur. Le pire qui puisse arriver à un pays, c'est de tomber sous la coupe de bureaucrates internationaux qui croient savoir mieux que lui ce dont il a besoin. Ah, bai, artetiko hartazteko, troikako hoik administrazio goimailakuak dia, Washingtonetik edo Bruxelatik hartzen dutie ben jabakiak, ez dia bosken bidez haitatuik eta ez die nihuie kuntuik emaitekoik. ben Quand on travaille à la commission, on y est à vie. Bien sûr, on doit des comptes à son supérieur, mais certainement pas pour les um, souffrances que l'on a pu causer. Errezeta batekin horradia, beti bera, izan Filipina, Papuazia, Portugala, Espainia, Irlande, Irlanda, edo hoan uzkia, beti ber kredoa die ahuan. Il faut libérer les énergies, bordel de merde. eskutik eta pribatiai eman. Pour eux, les décisions du secteur privé sont toujours bonnes, celles du secteur public toujours mauvaises. Cette idéologie prévalait à leur entrée en fonction il y a 20 ans et ils en sont toujours là. Ils n'ont rien appris. Ben lanak eginik geo ben bitresko doreetat, utzi, trasan On nous punit à tous les niveaux. Les salaires dégringolent, les impôts grimpent, l'enseignement public se dégrade, le système de santé est en difficulté. Les assurances sociales nous couvrent moins qu'avant, le taux de chômage est énorme et ainsi de suite. Europan, sartu Portugala, Grecia, Chipre, Espanya eta Irlanda, etzien baitez bada Europako ekonomia indartsienak, ordian bankuek sozak pestatu zeitzen interes apaletan. Pestatu eta berriz prestatu, benageo, E ben les entreprises en bonne santé, on les vend sans nous dire comment, sans nous donner de détails, à des sociétés qui possèdent déjà quasiment le monde entier. Portugalien, Bessala, Grecian, troikak, hospitalen, erdiak zeratu Sektor publikoko bedeziak bos miletaik bi mileta apalazi, ondoioz, ehunkadia hilabeteoz hiltzen dien gentiak. Sistema medikalik ez, asegurantza sozialik ez, deuze, morne plen. Bena, eran izaiku, haleike, troikak, grezia, sozaz laguntu diala. Julianagotik soeginez, Ils ont prêté de l'argent à Athènes, non pas pour sauver la Grèce, mais les banques françaises et allemandes qui avaient eu l'inconscience d'accorder des prêts à un État insolvable. à kajia berriz azpimarratzeko, bizi salen banabestekua hartuz, hunek zian otaneko kide gusien artian armadako budjetik handiena. Eta hunen materialen ornizaliak la France et l'Allemagne ont bien profité de ce boom économique financé par la dette. L'action de la Troïka a été un grand succès. Le Parlement l'affirme aussi à une large majorité. ikusiz troikaen eskusartzia nolako desastria izan den, harritzeniz nula baikor izaten évidemment, la majorité au Parlement européen est de droite et soutient cette idéologie. Ah, voilà, hola bai, hola komprenitzen dut. Ale, bizia deno, goatzen aitzina, troika la trebes balin badae. Nun bada